पंहिंजे पालणहार जे हुकुम सां सभु कंहिं शइ खे नास कंदी पोइ अहिड़ा नास थिया जो संदन घरनि खां सवाइ कुझु नथे ॾिठो वियो अहिड़ी तरह ॾुहारी क़ौम खे सजा ॾींदा आहियूं